وسلم وكامل ruhu tayyibelerine, seline ashabına, bütün peygamberan yoldan evliyayı kiram, çok sayıda azim efendiden sultanında kadar gelen bütün kiramızdan efendilerimizin ruhuna, annelerimizden, babalarımızdan, akrabayı tahalukatımızdan ahirete intihal edenlerin ruhuna, dağlar başında kalan hakile yıksan olan bir parça hayambaşta olan bir karınca ruhuna bütün mümin müminat, müslüm müslümat veyahut da ehl-i İslam din kardeşlerin ruhuna bir kıslar bir Fatiha. Hmm. hmm. hmm. Ruhul Divan. Erzuman'dan ilk iki. Sahife 771'de. Bir hadisi kulüpte Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz on hayvanet hayvan olduğu halde cennete girecek hayvan geldi ya e, efendim nedeni ne olacak? Nedeni iyilerle ilk olduğu için hayvan olsa bile cennete girecek. Yani, çok üzülmeye lüzum yok dedim. Sizin aklınız girer dedim. Onu baştan kestik. Şöyle kıyası derim. Şimdi sen yüz insanı iyilerden hoşlanır da yanlarında bulunursak nasıl cennetlik olmak? Hayvan sana hayvan cennetlik olur der. saat bu geldi ama yapacağım başka şeydi size. Demek ki en evvel lazım olan şey buymuş. Hangi hayvanlar efendim onlar? Biri nâka, nâkası Salih Aleyhisselam. Salih Aleyhisselam'ın dedesi. Bunu mevzu edeceğiz, tefsirlerden alacağız, çalışsak işte sene vaaz olacak kadar mevzu olur. Nasıl sığdıralım? Ancak bir iyilerle efendim Salih Aleyhisselam'la beraber olduğu için, ondan ayrılmadığı için evli cennet oluyor. Böyle olduğu halde ama kendilerinin ruh savunması için hepsi de kod suratında olaraktan bulunuyor. Yani Allah koca dünyayı kod suratına indiriyor. İndirir değil mi? Aman namus. Her kudret kendinin. İbrahim Aleyhisselam'ın uzağısı, danası da ehli cennet oldu. Uzun uzun izahını versek Cebrail aleyhisselam geldi, e, Mikail aleyhisselam geldi, e, efendim Lut kavmini helak ettiler, e, İbrahim aleyhisselamın, e, İshak aleyhisselamın yüzde yettiler, annemiz 82 yaşında herhalde, e, babamız İbrahim aleyhisselatü vesselam 122 yaşında hani uzun bahisleri var, girilmez, içinden çıkılmaz, o onlara feda ettiği kendinden ayrılmayan bir danayı feda ettiği ama o ordusu ayrılar. O danayı onu cennet etti. İsmail Aleyhisselam'ın ordu da ehli cennet oldu. Hep de İsmail Aleyhisselam'ın ordu gibi olacak. Yani bir tecik gayemiz, bir tecik maksatımız hayvan olduğu halde iyilerle olduğu için cennet oluyor. cennet oluyor. إسماعيل عليه السلام وتدين به تنسى نصل وتبت لدينار يعني بتكسبك سماء يجعل عليه السلام السماء بنجة يقل به الله أكبر الله أكبر كبير إبراهيم عليه السلام لا إله إلا الله والله أكبر كبير الله أكبر ولله الحمد بالسلام iki peygamberin, gibi peygamber melaikenin bir hakkından bilen tekbirle yapan koç. O da ehli cennet oldu. Musa aleyhisselamın ineği de Musa aleyhisselamın için dağdan tutulup da bir katile haber vermenin için kesilen o da Musa aleyhisselama tabi olduğundan ehli cennet oldu. Yunus Aleyhisselam'ın balığı da ehli cennet oldu. Şimdi hani Yunus Aleyhisselam e, denize düşmüş ya, balık düşmüş ya, ya balık sana rızk için vermedim, muhafaza için verdim. Hani eritmeyeceksin midende dedi, eritemez ya. Eritemez ya, imkanı yok ya. İşte o onunla ilgisi olduğu için o balık da ehli hani cennet oldu. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من Bütün melekler, bütün rızıklarız ya Rabbi, yanıyoruz ciğerimiz, ne bu hal? Yunus balığın garbında kendini çok küçüldü. İnni kimsinler zalimin diyor, görüyor musun? Onun için Onu karnından muhafaza eden sağlık, yani cennet oldu. Sen nasıl Allah'ın dostunu muhafaza eden de sen i cennet olmazsan bu dine isteyemişsindir. Ucuyip aleyhisselamın yerkebi de i cennet oldu. Yerkeb beğenmediği çok çok bilgi içine bildiği. Sürün sürün sürün bildiğin yerkeb bile Cehl-i cennet oldu. Ama ayrılmadı Uzeyr aleyhisselamla. Gelince onunla beraber öldü, öldü. Girilince onunla beraber dirildi. Yazıklar yapıldı bir araya geldi, biriydi, diğer üstesinde kalktı. Diyor Aleyhisselam'a hizmet ettiği kimler tepkile. Yani cennet oldu. hiç insan görürsen müteşem filan gelen bir merkez peygamberimizin de vardır. O bir kafir bilgin mi en sulu, en tatlı, en salılı yerde düşünüyordu. Peygamberimize nasip oldu, aldık e, mevahidinde bir büyük kitabını bundan 120 sene herhalde mutalamdan geçtiği hatırında onu görmüşsün peygamberimize hizmet etti. Görene hizmet etti ya o merkep hizmet etti. Halen diyor ki vefat ettiğinin önünde merkep geldi diyor peygamberimizin eskiğine topasını vura vura öldü. Yani diyor da son hayatını orada hatına verdi bu bilmeyenle ayrı. İnek mezhepler bile öyle Süleyman Aleyhisselam'ın karıncası da Süleyman Aleyhisselam'a ses duyuran karınca da ee, bütün Kur'an-ı Kerim'den bunlar. Bütün Kur'an-ı Kerim'den. Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu geliyor, gelişlerinde çekilindiği, el-hâdâ bin fazl-ı rabbi Sultan Süleyman Allah'a, Allah'ın fazlına e, şükretmeye başladı. Karıncaların şükreti duyunca o da cennete girdi. Belkıs'ın hüsnü de Belkıs'ın hüsnü de hizmetçisi e, Sultan Süleyman'ın hüsnü gitti. Onunla beraber birleştiler. Belkıs'ın iman hizmetine sebep olduğu için o da ehli cennet oldu kardeşlerim bu da çok uzun. Yani yenince baş gelinemeyecek kadar çok bu mevzular. Bunun için kısaca hissettireceğiz, gideceğiz. Küçük kuşu, küçük kuşu dağlarda, dağlarda e, görülür. İdiği ağzında da var, böyle suyunca da yani. Burada kırıcı sesi de böyle bir dik Yani bir gün diyor, bir gün na, mola, namhun yahlak mola. Orada diyor, bir komşudur bir Hasan Ali Efendi ile. Çok kıymetli efendiyle. Narhun Efendi de komşu yapıyor. Şimdi de yüzler kırıktan kaçar diyor. Yüzler kırıktan elinde dağıtıp tutuyor diyor. Mevzunun ayağına atsın, ayağına Efendi dairesine, yazıhanesine geldi mi bir kısa koşar gelir. Onun baktığı merdivana yüzünü siler siler oraya oturur. Sana kadar o mağaza sahibi atar dışarıya. Evet ne geliyor? Efendim şu var, İksal gelince geldi buraya. Bunu görmeyince tahammül yok dedi. Kısetlerde 15 ahlakı hamide var. İnsanlarda olmayan güzel ahlaktan çok kirafet edilir var. Müslümanlar Hacı, Hacı Özgürlüğü Kutlu Rahul Aziz Hazretleri İstanbul'a geldi bir köpeğe telaşlı duymuşlar. İstanbul'dan babamdan duymuştum. Hep böyle köpek başına toplandı, dağlara gittiler diye. Hep birden diye halaka çevirirlerdi, böyle diye hırs edenlerdi. O halifelerin diye bu sefer onun evlatlarıydı. Yani bize zillet olacak, çok şey ama aklımız duymuyor diyor gerekiyor. Bunun için böyle hiçlikler neler de iyilerle iş olduğu için ehli cennet oldu. Nasıl çok bilmemediği için şey bu. Yeterli ashabı tevhid, ashab-ı tevhid küpeliyle ehli cennet oldu. Ashab-ı tevhid küpeliyle. Biliyorsun, ismi, İmliha, Mesveline, Müslüme, Dernuz, Edernu, Sazenuz, Tefessaka yüz kısmı, Bağıran çocuğa, ağlayan çocuğa yav, üstünde yastığının altına koy, sıza alır diyor, uyuya alır. Hepsi yazıyor bu hulafatın ziyan. Nazardan korkarsanız Zemmi hayyatın aklın geçmeye Bismillahirrahmanirrahim. Vurur. O ama köpeğin içinde yazacaksınız. Tekniği gibi. Bu biliyorsunuz ersus yani denir. Tersus. Şimdi tersus olduğu hafif döndüğünden olmuş inan, e, 8-10 mescide derinlikten mermer bilekler buluyorlar. 7-8 metre uzunluğunda mermer bilekler. Ta Adam Aleyhisselam'ın birinci oğlu peygamber olan Hız Aleyhisselam bile o şehirde yapıyor. Biz buralarda duruyoruz, böyle bir grup yapıp da gelip Ashab-ı Kehri ziyaret etmiyoruz. Yani Ashab-ı Kehri ziyaret etmiyoruz, diyeli Ecnebiye'de Kur'an-ı Kerim'le tefsir olunduğundan o Arab, e, Arabistan ve İslam alemleri turist olarak geliyorlar, her kişi altı geliyorlar, o dağın başında Eshab-ı Kehri ziyaret edip ondan sonra geçiyorlar memlekete. Hicam gibi ziyaret ediliyor. Oradaki hal üstadımızdan da geçmiş, bizden de. Biz eylemle gitmiştik, eylemle böyle bayılma hali olmuştan, lezzetten çıktık ki güneşini göğüse batacak. Kimler için değil çocuk? Yani arkam olmadan mühendis de diyor ki kayınpederle vardık diyor. biz de diyor girdik diyor. Dedik ki diyor Ömer bayılmışız. Ashab-ı keyif daima burada iki, dokuz sene bayıldıkları için bize bayılmışsa aman namazını bir istihdat ediyor yine eğilmiş ediyor. Yani ki bu hafif ezzet orada bunlar ashabı şehitler. Sonra İstiyorsunuz o yemine hamit, kelime, mislime, dermiş, dedermiş, yazarmış, tefes tefacir. Tefes tefacirse şey varmadan derkiler, takımdarın takmıyor musun? e, dininizden çıkacaksınız diye zorlamalarına tahammül edemeyerek bir mühlet alıp memleketlerinden ayrıldılar. Kur'an-ı Kerim'in Umullah'tan kazanmışlar. Allah kusurumuzu affetsin. E, Muhtan olursa böyle gittiler. Lakin çobanın oraya varınca ben yani kısaca bu mevzuyu anlatmam için Yoksa Ashab-ı Kerim'e dalan 10 günlük var, bir sürü oldu. Orada çoban dedi ki, yerin duruyor muhtan Rasim? sürgünümüzü muhafaza için bizi günümüzden çıkarmıyor zorlayan taksiyonusun şerrinden geliyor bir koy dağ bulacağız. Şurada mağara bulacağız. Kendimiz idare edeceğiz. Yahu ben de aşıkım dedi. Ben de dinimden e, çıkarırlar diye korkan ne olur. Din gibi iyilere ben de ekolümde ben de yediğim Sobanın avı ve kefek satarmışım. Çok insan de geç gelirler. Gelirken Köpek daima çobana çok bağlı olur. O tabiyon nesli var. O pek tabu olan koyunlar. Yunus gibi koyun. Çobana tabu olduğu için çoban kendine ırma atsa bütün koyunlar beraber suya atılır. Onun için önder olan adam insana atarsa atmamalı. Daima cennete atmaya çalışmalı. E, gerisinin gelen hep cennete dökülsün, ibadete dökülsün, misafir dökülsün kitabı olmuş. Allah-u Teala Hazretleri onu lütfetmiş kendine, kardeşlerine canına hidayet etsin, muhafaza etsin, cennete getirilme sahibi gayret etsin. İnşallah. Şimdi oradan kesek de geliyor, kardeşim kesek gelirse bizi duyurur diye. İlerliği de duyurur, rica ederim şu keseğini ayır buradan. Değilse kesek kovdu, çobanın e, çelteğinin yanına ilerse, oğlum bunu muhafaza et. Mesela ben biliyorum hakkım helal olsun gittiğim koyunun bahası Sıfır koyunların daha kesildi. Kendi güne geçti. O arada köpek kendinden evvel gelmişsine. Ümmiye Ahmet Selim'e misliğine vermiş, sedanmış, sedanmış köpek. Köpen simeriz, şimdi nice. Gel diyor, kardeşim geldi yine, kovsunlar. Yine kovdular. İkinci defa gelince köpek dayakta yani. Böyle mevsimiyet tütüğüyle de dayakta. Yani Allah rızası dayaklı. Gerisi siz kimin kuluysanız ben de onun kuluyum dedi. Ben sizi duyurmacıyla sizi muhafaza etmeye geliyorum. Ben de vazifelendim. Allah rızası geleceğim. Ee, işlerinin hak ve hakikat olduğu anlatıldı. Bu ashab-ı kehrin süferi de ehli cennet oldu. Bas sonrasında oraya gidecek menakay Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin, Peygamberimizin dünyası de sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyası de ehli cennet oldu. Ali aleyhisselamın dünyası olduğu gibi Muhammed aleyhisselamın da dünyası oldu. Bu dünyayı lütfen haber verir misiniz? Evet, inan mebahibi ledinliyede görürsün mucize olarak bir sahabe geldi. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim bir suyu tutmuyor. Bana dayattı. Yani bilmiyorum filan dedi. İmkanını bulamadım. Peygamberimiz bu sahabenin müşkilini halledelim. Geriye bir, bir öğüt veriyor dedi. Geriye bir öğüt veriyor dedi. Ee, teker dedi. Hayvanatlarıyla konuştuk. Peki, ettiler. Bahçe kapısı açıldı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem içeriye girdi. Sahabelerde girdi. Diye kendi de vurup böyle yönünde öte tarafa döndü. Çatısı gürültü gelince dönersenin yönünü döndü baktığında Muhammed aleyhissalatü vesselam gelen. Şimdi dört numara baktı böyle kopuşuyor bütün korktular sahabeler ya Resulallah çıkıverelim kapıyı kilitleyelim bize biraz şey geliyor sesi geli geliyor yok dedi peygamberimiz hayvanat bana dedi hakaret için gelmez Kendi cinsinden cinsimden başka insanlardan başka kimse bana hakaret etmeyecek o diye dedi muhabbet geliyor herhalde dedi hakikaten öyleymiş Kıskıyıcı Azam'ın ayağının altını ejder, sokan ejderha da iyilermiş. Ben Muhammed Mustafa'nın yüzünü göreyim diye senin ayağına iki defa dahtı bab ettim. Kapıyı vurdum ama açmadın ya tık tık dedi. Ya Resulallah beni mazur diyor dedi. Senin yalnız insan kim değil aşıkın hayvanlar da aşık sana. Ben yani 200 sene geçer, günlerden beri senin yüzünü görmek için bekliyorum buraya geleceğini haber verdiler kulağıma duyuldu bu. Onu bekliyordum göstermiyor bana dedi. Hayır öfkesini bastı kaldırmıyor. Yılanlar bile. bile hiç adım falan daha uzaktan yere çöktü. Gücün gücün gücün gücün gücün gelerek Muhammed Aleyhisselam'ın ayaklarına yüz ermiş, yüz, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ya Resulallah bu ne hal bir tasdik dedi. Yani e, müsaade edersen sana secde edeceğiz dedi. Secde Allah'ın gayriye caiz değil. Eğer Allah'ın gayriye secde edilmesi lazım gelse gelseydi kadınlara emredeceğim kocanıza secde edin diye. Bu kadar hak onlarda var. Onun için Yeseyle olmaz, Allah'a olur dedi. O dile ayağa kalkınca Peygamberimiz ayağını üstmekle şehadetin seni kurtarmaz dedi. Ben bu adamın tamını yani otunu, e, samanını, neyse e, rızkından arpasını, yolakını yiyip de suyunu çekmediğin yüzünden mesul olsan gerek. Çünkü hak alınacak mahtar yerinde. Hayvanlar da ayağa insandan hakkını alacak. İnsanlar hayvandan hakkını alacak, ondan sonra toprak olacak. Kafirler diyecek, onun وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَعْلِيْكَمِنْ كُنْتُ تُرَابَ diyecekler. Keşke biz de toprak olsaydık. Olamazlar ama. Olamazlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle deyince diye dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beni mazur gör. Beni mazur gör. Beni doyurmayın. Asliye ilaç bıraktı bu adam bana diyor. Bu adam. Ve bana yumuş buyurduğu zaman yürürken e, huzurdan haşa, huzurdan haşa italeyi lisan söylüyor. Bana küfür diyor. Yani bu senin sahadan olmuş ama ağzında da italeyi lisan var. Fena söylüyor bana diyor. Ee, Allah'a dedi ağası olan bir kimsenin hizmetini getiren ve karnımı doyurmadığı için de yapmıyorum gibi. Oradaki sahabe Vallahi ya Resulallah deve doğru söyledi. Dediği gibi yaptım ben dedi. Tövbeyi nasılsa tövbe olsun. Ey dedi bir daha öyle yapma öyleyse öyle yapmadığım gibi seninle konuşan deveye hizmet buyurmaktan Allah'tan haya ilerinden dile senin ya Muhammed dedi. Ben de tövbe olsun. O dile Peygamberimize hizmet etmiştir. Seneler da Peygamberimiz vefatı günde mutlar gibi ağladı. Kafasını o yeşillere çarpardı böyle. Bu son vakaları bunun için kardeşlerim demek ki böyle hayvan olduğu halde iyilere iş olunca ehli cennet olursa yuhcarul mer'u ma'a men ahadde işittiğiyle ilgiyse onunla beraber hasri onu. olur. adamı şöyle gözden getireceksin. İzzet mi diyor, istirham mı diyor, nemmamlık mı yapıyor, namaz mı getiriyor, oruç mu yiyor, milletin, memleketin, devletin aleyhinde mi çalışıyor, yoksa e, vicdanıyla hareket ediyor, iman yolunu seçiyor. Allah'ı zikredenler ile, Allah'ı zikredenler ile, Allah'a şükredenlerle, ilim meclisleriyle, ibadet meclisleriyle bunlarla mümessil oluyor. El-mer'u mâmen ahabbe. İki sevdiğiyle beraber olur ve e, arş-ı tahtında iki satır yazılı. İki satır kudretten yazılmış. Muhammed aleyhissalatü vesselam mirastan teslisinde yazılara baktığında okuyor. Birinci yazıda bir insan ne kadar günahkar olursa olsun günahına tevbe eder de iyilere karışırsa onlarla beraber haşri cemilerin ehli cennet olur. İkinci satır okuyor, ikinci satırda bir insan ne kadar sofu, takva, ibadetli, itaatlı olsa dahi fena kimselerle tesbiki mesai ediyor. Yani onlarla konuşmayı seviyor, onlarla oturmayı seviyor. Bütün amellerini mahvederim, ehli nardır o diyor. Bu Musa peygamberimizin miracı hakkında gördüğü var? Bunun için onların içinden iyilerle iş olmuş da karışmış da mahşere gelmiş. Onlarla haş haşrolunmuş. Günaha da var, kusuru da var ama Allah onların içinden kesip de onu çıkarıp da sen ehli nasıl sadece siz kurtulduğunuz bir nefliye haya muamelesi buyururun. Çünkü Muhammed Aleyhisselam mahzun olur. Benim kutlu cihan tayin ettiğin zatlar mahzun olur. Onu halifeleri mahzun olur. Onların birini seçemem diye, seçemem demek yani seçmem, seçmeyi istemem. Onlar beraber akdelerin ehli cennet olur. Lakin derine iyiymiş, çok da sevabı varmışsınız. Kötü insanlarla konuşmuş, onlarla onun içinden seçmem. Onlar da ehli nar olur. Ona göre şu hayvanın da hikayesini dinlediğimize göre hareket edelim inşallah işte şu kağıttan doğru okumam istiyordum. Yalnız bunun için daha mühim kitabımızda bir şey var. Kardeşlerimize üzümün mevleceğini getirir. Ya acaba imanla mevleceğim, imansızın derin mi kaygı kendine gele gele, içinde dünya muhabbetini sökücü ölümü çok fikrim buyuruyor Peygamberimiz. İyice düşündükten sonra imanla öldüğünü zannediyor. Teneşir tahtasında hocanın kendini yıkadığını elini duyabilecek kadar rabıt ederlermiş eskiden kitabımızın yazdığı böyle. O yüzden de elinden böyle vücudu olduğu, okşadığı o eli duyarmışmış. Böyle rabıtayı yaparlarmış. Ondan sonra kadre giriyor. Kadre girdi mi Rabbü Kezzeyli Kebe, Nebi Kebe, Kitab-ı Kebe sualına Rabbim Allah, Nebi Muhammed, Kitab-ı Kur'an-ı Kerim, Kıblan Beytullah, ne diyeyim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyebilecek miyim ya Rabbi diyemeyecek miyim? Efendim iki yelek gelir çınarlar gibi, gözleri yalvurdar, şimşaklar gibi, biri sual sorar, göktuller gibi, dünya döner bir gün halen tanınır, inkar nekir gelir, çok illal olur. Babamızın huzurun zilinde yürü yaşından beri oturur. Halid-i Zülcelal lütfetti, tahkiki minnettir bu. Allah o niyeti bize lütfetti. Ezbere şuraya akşama kadar konuşmak olabilir. Biiznillahü Teala. Allah lütfederse. Lakin İstanbul'un usulü şöyle kitaptan gider. İtiraz etmesinler kimse diye. Onun için kitaptan girelim inşallah. Elhamdülillah. Ahlak bir yanında. Ahlakı olmadıktan sonra bütün dünyayı ibadetle doldur istersin gök kubbaya kadar. Şey değil, ahlaklı olacağız inşallah. Annemize babamıza ahlaklı olacağız, kardeşlerimize ahlaklı olacağız, okuyan kardeşlerimize, ah, bizde okullar ben bilirim buraya gelirler bizim oradan da var. Okurhan'a belli etmezler. Ahmet Hoca'nın bizim yanımızdan ayrıldı mı bir numaralı ahlak. Bir gülme, bir yemek bir gülene kadar küstür. Bu mu ahlak, bu mu insanlık, bu mu mecliste oturmak Allah adına? Yani bir kere nefsini ayağın altına e, alıp da çınamadıktan sonra ben derim hiç kimse bir şey kazanamaz. Çünkü okunma Mevla rızası için olmalı okunmaz ben maaş alacağım diye değil. Benim yüklem yüksek olacaksa bana değil dinleyecek diye değil. Ben Allah'ın rızasını kazanacağım diye okumak insanı kurtarır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Efsal illeti kim ya Muhammed? Bir sabaha kadar namaz kılan, anlı gelinene kadar namaz kılan, gündüz akşama kadar oruç tutan bilmedi. Çok alim olan da dinledi. Ahlaklı olanlar benim ehvanımdır. Herkesin bilemeyse ooo bu çocuk iyi dediğine ben hiç inanmam. Ancak görürüm onun iç kısmını. İnsanlar kârı. Röntgen gibi olur diyor. Velilerin gözü. Allah'ın nuruyla nazar eder. İttakû firâseten mü'min فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Azze ve Celle. Siz müminin kirasetinden ittika edin, onlar Allah'ın nuruyla nazar eder. İç aleminizi görürler. Evliya yanına vardığınız zaman içinizi düzeldin. Ulema yanına vardığınız zaman dışınızı düzeldin. Onlar zahirun ama zahire bakar. Buyur uzatma oğlum der. Hani altın kıstak takma. Ee, e, gümüş şeyi dirhemden fazla takma, altın yüzük takma bir. Lakin o manevi ulema, batını ulema iç alemine bakar, der ki olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Olduğun gibi neren burada boynu yükülü huzurla dinliyorum, her yerde böyle ol oğlum. Göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün içinden nasıl oluyorsa öyle görün. Dışarıda çıktın mı şımarıksın. Burada olmaz bu. İkisi birbirine muhakkak uyacak ki Allah razı olacak. Üstadımız şöyle parmağını kaldırdı. Şöyle üç parmağını hepimiz görüyoruz. Bir okuyan kardeşimiz sırf rızkını temin için okuyorsa fayda alamıyor. Rızkı rezzakı alem olan Allah. Okumayan aç mı kalıyor? Rütbe ve şeref için okuyorsa ona ibadet ediyor, ona okuyor, buna bir şey alamıyor.